alla manda de Castelnau, estis trovadorino, troveritz, de la dec dua iarcento, quiu nascicis circau la iaro 1170. Si frequentis la cortegon de Raimond Laquina de Toulouse. Estis dum sia iunezzo, quiam alamanda estis poesie activa cae populara si a sola pos vivanta verco estas tenso, verquita cun girot de bornel, no mata vela Alamanda. a la manda. Tenso estas tipa mes de poca trovador poesio, en quiu reciproca critico aperas inter du trovadoroi. La dialogo estas starigita tiel, che la unua intervenanto electas la argumenton, la alia devas respondi lau la sama metrica cae ritma schemo. Citiu subgenro havis sian apogeon en la epoco de Alfonso la Deca, la Salla, char prescau ciui apartenas a la periodo inter 1250 cae 1280 alla manda de Castelnau, estis gis anta unelonge considerata nura poesia fictio de la tre fama trovadoro Girot de Bornel, de quiu conservigas hoc de du componajoi de diversa genroi, plei parte dedicitai al alamanda de estanco. Tiu ci silentigo de la partopreno de Alamanda de Castelnau en tiu tenso estas liguita a la oftaneado de la virina capablo pri intelectae ocupoi, quiel ocasis ancau cun aliai componistinoi cae verkistinoi dun la dauro de la historio. Tamen, mese pocae trovadoroi cae autoroi, pri la gravezzo de la virina i componajoi, cae tio estas pruvita in iliei textoi, cie ili registris sciain nomoin. Fakte, alla manda de Castelno, estas menciita de tri aliai trovadoroi, inclusive de la troveritz Lombarda, provante che si estis reala, cae suffice el Sara en occitanae poesiae rondoi. La soci politica structuro de la Sudafrancio tiu momente, donis al virinoi pli grandan avantagion ol en aliae regionoi. Ili havis la raiton de heredo cae de aliro al privata educado. En la occitana regiono, la eble existo de liricae componistinoi san tempae de la Trovadoroi, estis multe discutita en literaturae studoi. De tio evidentigis che la Troveritz estis la unuae virinui quio verquis en ne latina lingvo. Tia facto estas tre grava cae notinda en la literatura panoramo de vulgarae lingvoi quiu estis excepte vira ocupo en ciu europae lingvoi. En la tenso, verquita de Alamanda cae Girot de Bornel, la trovadoro amis signorinon Alamanda de Estanco, lauditan pro sia prudento, valoro cae bellezzo. Sinur reciprocis la elmontroin de amo de la trovadoro libero de canto, simbolo de ama accepto en gentil acodo. Tamen la amanto perdi gin con granda bedauro, cae tiel coleron. En la tenso, aliflanque, la colero de la signorino estas motivita char excis que Girot santempe complimentas alian virinon. La trovadoro petas helpon al fraulino proxima la signorino por reacquiri sian fidon. Tio fraulino, curiose, dividas sian nomon cun la amata signorino de Girot. La troveritz, alamanda, fini consentis helpilin, sen nur post si riprocis la gravezzon de lia conduto. La tenso finigias per la promesso de repassigio. La existo de dec quar manuscriptoi de tiu tenso atestas pri la tre vasta disvastigio cium si havis sia epoche. La creiva periodo de Alamanda de Castelnau reductigis ala tempo cium si passigis ce la cortego de Toulouse. Sainas que post e sia geed sigio cum guilem de Castelnau si na revenis a la cortego aucesit verci. La alia aludo al sia vivo indicas che si itis canonico de Sancta Stefano en Toulouse cae in mildusen dudectrui ci forpassis.